И нека селават, селаватот, селамот, мирот и спасот бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам, неговата фамилија, неговите сахаби и сите следбеници на суннето до сунниот ден. Во почеток, пошто остане уште малку време од месец Рамазан, остана уште неколку дена. Да го искористиме ова време. Да го земаме тој рахмет береше што го има во ове дена. Хаса специјално во ове последни дена. Сахаби, веле не се разликувае во ибаде во ниједно време од годината. Освен во овие 10 последни дена го зголемне и бабетот, ради ноќта што е во еве последни 10 дена ноќта на кабар. Го зголемне нивниот багат, за да е добие вредноста од ова ноќ, која ноќ повредна од илјада месеци. И за теја ми е. Ове последни 10 дена што бе и што ове неколку што останае, да го зголемиме нашиот ибадет во барање на оваа ноќ да е најнова ноќ, кога во кабелнова ноќ, кога и бабето во оваа ноќ е повредно од 1000 месеци, односно 83 години и бада. Овеше накратко малку да не заборајме дека уште е Рамазан. Да не заборајме дека имаме шанса уште да искористиме од овај месец. Да не заборајме дека во овие последни 10 дена е Аллаховиот манфирет, опрост. Дека Аллах Желешану ви во овај месец. Опростот е зголемен во овај месец. Да преминиме на темата која денеска имаме за план да зборуваме. Темата за која ќе зборуваме денеска е еден вид на луѓе. Една врста на луѓе. Аллах Джелешану во почетот на Куран, второ сура, сурата Бекара, Во почеток на ова сура опиши три видови на луѓе. Опиши верници во четири аети. Еден, два, три, четири аети ги опишуваат какви се верниците. Втор вид на луѓе, Аллах Желешану ги опишуваат неверници. Два аети. Во два аети Аллах Желешану кој кажува кои се неверници. И третиот вид на луѓе монафикун, монафици, лицемери, дволичнаци. Аллах Желешану за ними кажуват 13 ајети. Аллах Желешану со 13 ајети ги опишуват овој вид на овие луѓе. И денеска ќе стане тема на зборување овој вид на луѓе, монафици и својствата нивни и карактеристиките нивни што ги поседуваат. Зошто да го учиме ова? Ама Джелешану прво нешто што ни го кажа тоа е. Први ајати кои дојде, дојде да ни го објаснат видовите на луѓе. Да избериш ти од ојве. И да се плашиш од сифатите ојве другиве што не ги сакаш да не паднеш во ними. Пегамбер алейхи селам во два хадиси, кои хадиси се во Бухари и во Муслим двата, од Ебу Хурейре и Абдула Ибни Умейр Ги кажуваат пет својства на мунафиците. Ќе се вратиме на овие аје. Пегамбар алейхи селам вели عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث Знаците, својствата на мунафисите се три. Ида хаддете каде. Кога зборуват, лажат. Уста отворат, лажат. Моли. Денеска секој еден од нас Нека се испита. Колку овој си ваки него застапен. И колку застапен во негова околина каде тој живи и работа. Овој го момент на овега. Дете момент на свој родител, родител момент на своје дете. Лажи. Предпоставен го лажи на свој работник, работникот го лажи на свој предпоставен. Секој го лажи. Овој си ват ражирен многу, да се пазиме да не дојде ке нас. Ва ида ваада ахлеф. И кога ќе вети, ќе изневери. Кога ќе дај ветување, ќе го изневери монафикот. Ова својство не е Ветвиш ваката, да, кога ќе дојде моментот, не изневери. да ту мине хан. И кога ќе му се довери нешто, нема да го изврши. Ќе го направиш ова? Не. Ќе го направам, кога дојде момент, нема да го направиш. Нешто му довериш, ќе те изневери. Во другиот хадис, кој пренеси Абдулла ибн Умер, Арбаун мин кунне фихи кане мунафикан халис. Кај кого ќе се најдат четири својства, тој е мунафик чист. Халис. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها Кај кого ќе се најде едно од овие својства, тој има својство на монафик, се додека не го оттрне тоа својство од кај него. Овие три што ги спомнавме горе, во овој хадис, и плюс зјаде има, зголем ви, Ва ида хасаме И кога расправа, безсрамно зборува. Кога расправа со некого, диалог, безсрамно зборува. Не пази што зборува. безсрамно зборува. وَإِذَا عَهَدَ гада, И кога ќе вети, нема да изврши. Кога ќе даде ветување, нема да го изврши. Брајша, овие сифати, овие хадиси два, овие ајети дошли во време на Пекамбар Алейсалам, овие ајети. Помеѓу сахаби. Овие хадиси Пегамбер Алейсалам ги кажа во време на сахаби. Не денеска да речеме, што збори да за, за мунафици, ја ја не, ја не чист. Ne. Ne vakat. U odnosu u vremena pegambra alaih salam, Hasan al-Basri, rahimahullah, veli jedno dobra rečenica. Kažvit jedno dobro pravilo. Ma amene min nifak illa munafik. Ne je siguran дека не е некој мунафик, освен сами од мунафик. Јас сум чист, не сум мунафик. Не е вака, никој нема вакво мислење, освен мунафикот. Потоа продолжи, وما خان نفاقا إلا مؤمن وما خاف نفاقا إلا مؤمن и не се плаши од нифакот во личност, освен верник. Верникот вели, мој да сум ја мунафик, мој да имам јас сифат мунафик. И зато да не велиме зашто овој се зборите, види се овој мунафици, а не биели мунафици. Да, брате, во време на Пегамбер Алейселам имаше мунафици. Во време на Пегамбер Алейселам бе ове ајети пуштени. И до, до че важе важат овие ајети, ове знаци на овие мунафици. Што е друго интересно? Пегамбер Алейхи Селам му кажа на Хузејфете Ибн Јеман. Овој беше чувар на тајните на Пегамбер Алейхи Селам, еден сахаб. Му ги кажа со број сите мунафици. Пегамбар алейхи салам. Му ги кажа со број сите мунафици. Му ги кажа во битка на тебу, после враќање во битка на Тебук. Сакаја да му врете на завера на Пегамбар алейхи салам, сакаја да го турне од едно место да го тоа е мунафици. И Пегамбар алейхи салам Аллах го обавест на Пегамбар алейхи салам, Пегамбар алейхи салам му кажа на Хузејфе, сите тие мунафици. Пренесвит Бухари, од Ибн Еби Мулейка. Нели тоа е? в 30 сахаби, кои за себе мисли дека име нифак, дека име дволичност ке ними. Ибн Хаджар, Хафиз Ибн Хаджар, вели, помеѓу 30 тие што ги спомни, се и Али ради Аллаху ан, Абдулла ибн Омар, Аиша ради Аллаху анха, Ебу Хурейра, Ибни Аббас. Овие сахаби за себе смете дека имат нифак во себе. Се плаше да не имат нифак. Се плаше да не имат ке ними својство на мунафици. И кога слушна Омер ради Аллаху ан дека Хузейфе ибн Јемани знај кои се мунафиците, пегамер Алисам ги наброја. Омер ради Аллаху ан кој е Омер? А? Кога Вели Пегамбер сам кога би имало после мене Пегамбер, беше да Омер Пегамбер. А? Али ради Аллах, ман се плашеше од ова. Рече Пегамбер само на битка, утре ќе го добијат бајракот, ќе го добијат знамето човек, што го сака Аллах на да Пегамбер се селам и не него Аллах го сака и Пегамбер алейхи селам го сака. Ова се плашеше од нифа. И Омер ради Аллах, ман кога слушна за Хузејфе дека ги знае мунафиците, отиде ке него го заколна во Аллах, кажи ми дали сум ја во тој црн список. Дали сум во тој царн тефтер? Не, не побара тој кој се сите на список ја. Дај ми кој се да ги видам. Не, не. Дали сум ја? Вони ми. Имаше шубе да види тој, се плашеше од ова својство. Хозејте му рече дека ти не си. Не си ова и повеќе деше од никој нема да обавестам за ова нешто. Сахаби се плаше од ова својство. Имае страх од ова својство. Зошто мунафикот, Аллах Джелешан вели, Инне мунафикина фи дарки асфали минен нар. И на вистина мунафиците ќе бидат на дното од Джехенна. На самото дно од Джехенна. Човекот секогаш треба да се плаши да не му дојде ваков сифат, вакво својство ке него. Зошто овие својства, овие сифати на мунафици се многу опасни својства кој го турјет обшеството, кој го турјет джематот, кој турјет динот. Што е монафик? ви дин. Надвор покажува дин. А внатра криет куфар, неверство. Не го верви да Аллах Не го верви на пегамбара сега. Внатра крие тоа нешто. Ова е помеѓу сафови. Ова е помеѓу нас, ваков човек. Овој бе во време на пегамбара ни помеѓу пегамбара ни И човекот многу треба да обрани внимание кој од овие сифати дошол ке него. Да го очисти токма. Зашто како читаме во хадисот, еден ако се најде кај некој од овие сифати, тој има својство на нафик. Се дека него трни теа нешто. Што е друго? Интересно. Allah جل شانه вели المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف منافسيته يمنافسكيته سسليشني اني سو دروغي سيستي يأمرون بالمنكر ينردوها تسبراي لوشي دولا وينهون عن المعروف أتبرنوها تسبراي دوري دولا ويقبضون أيديهم يسنوبوا سكرجري ندال نيشتو Нивните раци се собрани, не се не, не се дарежни виж. Несу Аллаха фанесијахум. Иннел мунафикина хумул фасикун. Го заборае на Аллах и Аллах ги заборае на ними. Иннел мунафикуна хумул фасикун. И на вистина мунафиците се грешници и во е фасикун неверници. На вистина се неверници. Наредува да се прави лош забрануваат да се прави добро, наредуваат да се прави бидат, го забрануваат сундата. Наредуваат да се прави харам, забрануваат да се прави халал. Со некои нивни изговори, со некои нивни мислења, тие го забрануваат она што Аллах Желешану го нареди, го дозволуваат она што Аллах го забрани. Аллах значи, Желешан да не вардите од вакви нешта. Ове луѓе бе присутни, присутни во време на Пегамбар Селам. Бе помеѓу Пегамбар Селам. Во битка на Тебук, кога Пегамбар Селам спремеше на сахаби за да ја ова битка. Побара Пегамбар Селам од сахаби секој што мој да помогне, да снабди. Дојде Абдуррахман ибн Ауф, сахаб на Пегамбар Али Салам, Бади Аллаху Беше многу богат овај сахаб, донеса големо богатство, големо злато, за да се спрема тоа војство. Кога го тури во джамија, некој Сахаб сахаби веле тоа злато светеше како санцето, како да има здраци од санце во него. Мунафици во исто време бе во джамија. Абдула ибн Седур. Беше во джамија со негова група. И рекве, овај човек само сака да се покаже пред луѓето. Ова не го предаме за нешто друго, освен да се покаже пред луѓето. За реално. Потоа дојде други сахаб. Отиде во негова куќа, праша негова жена што имаме, што му да дајме, каже немаме ништо освен една шака, една грз со урми ги зеде да овие урми и дојде до во џамија и дојде до камера на Исерам и ги стави во бейт. И тие рекле овај со една рака на урми сакат да поможите на војска. Мунафици. Сега првиот прел за рија за да го видат луѓе. Овај со мало што донеса, ова не е ништо вредно. Али пекамбар Али Селам застана малку. Джибил Алейхи Селам дојде, објава, Курански е одма. الذين يلمزون متوئين من المؤمنين في الصدقات وإنه يشتو سيغر وإنه يشتو سيطبي بالشيغة سوتيه يشتو دبرو što se podbive šega su vernicite koji dobrovolno dave sadaka. وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ I koji nema ništa osim toj trud, osim te što go donesali, nema ništa bolje. Sve što imao, donesali. Фејасхаруне минхум и се подбиве шега со и се игра. Сахир Аллаху минхум валахум азабун алим и се подбиве шега, Аллах да се подбиве шега на ними, ними ги чека болна казна. Али не заваши таа тоа. Ова ајат заваши, продолжи Аллах Желешану, што му дојде на пегамбер Ајселам. Истагфир лахум, а улата стагафир лахум. Че бараш опрост за ними, мели Аллах Желешану на пегамбер Селам, или нема да бараш опрост. إن تستغفر لهم سبعين مرة يكون بارش يبرس سدون دست باتي زانيمي فلا يغفر الله لهم يا الله جل شانه نما دم وبرس النانيمي ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين زاكو اشتو تينا كفر والله يبو عليه السلام يا الله جل شانه نما دم وبرس النارو Да бараш опрост 70 да пати за анимална да нема да му опрости за монафизи. Во тефсир дошло дека ова бројка само формално нема важност. Пегамбар да е се рекол и да не пегамбар ќе му опрости ќе барам 70 пати за нема опрост, али нема тоа опрост. Фи дарки мине есвели, фи дарки есвели мине на. Во најдлабокото место во џехеннем. Во најниското место на џехеннем ќе биде тој луѓе. Што ги бе тој сифати. Мунафиците, дворишњаците, Има две лица. Има два јазици. Две лица и два јазици. Зашто не пак зборот хида, лажење, претварање. Тој има лице кога е со верници. Едно. Има лице кога е со неверници. Аллах Желешану во тие ајати ги опиши. Почни. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين Ima të të lujë të kështë të velet Verua me më Allah Verua me mësën një dhe Nga Allah që lëshanë më velet Ali ti e nese vernis Ti e nese vernis يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون I ti je saket da go izlažen na Allah, saket da ga izlažen na vernici, Тие никого не важат, сами себе си се лажат, а не осетват за теја. Не чувствуват дека се тие мунафици. Не го осетват теја нешто. Мисле дека ќе го излаже на онда Желешана. Мисле дека и на верници ќе ги излаже. Тие сами себе си се лажат. Фи кулубихим марадун, фазадахум Аллаху марадун. Во нивни срца тие имат болест. И Аллах Желешану е зголем вид таа болест. Се зголем вид таа болест. Валахум азабун елимун бима кен якдибун. И за нив имат болна казна за тоа што лаже. За тоа што се лажливци. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس И ако му се реши на ними, вервите како што верват луѓето. Вервите како што верват верниците. آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن الناس السفهاء да вервиме како што верват најнискиот слој на луѓе, безумниците, малумните, ела иннахум хум السفهاء ولكن لا يعلمون. Ама Аллах Желешану вели тие се тие ниски луѓе. Тие се тие што се ниски слој на луѓе, ама тие не знаат за теа. Не чувствуваат за теа. وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا И кога ќе ги стретне на верниците, кога ќе ги стретне на верниците, велат, ние сме со вас. Ние вервиме како вас. Исто. Ние сме со вас. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ И кога ќе се стретна со нивните шејтани, кога ќе се стретна со нивната дружина, велат, ние само се игравме со нивни се посмевавме, се подбивавме шега, ние сме со вас. Аллаху стехзи убихим, ва амутухум фитогијанихим, тугјанихим, Аллах да се подбие шега со ними. Аллах ги исмејава на ними. Во тефсир Табари, шейхот на муфесирите, вели тоа е Аллах Желешану има неколку мислења дека ова истихза, Аллах Желешану да се подсмеват со ними. Меѓу Аллах Желешану ова ајет дошол како има други ајети, во суден ден, сојме мунафици, пред сира чупри, мосто чупри, над Джехеннем, тено како на остар како самија. Верниците ќе име светло, но пред ними, зад ними, од десна страна. Секој еден во зависност од негови дела како ги правил, колку правил добри дела хајрат. Толку светло ќе има, за да може да помине на овој мост. А неверниците, мунафиците нема да има светло гиш. Нема да гледаат ништо. И ќе му рече неверниците, чекајте ме. е бевме со вас. Аллах Желешан ќе го остави во зулумат, во зулумат, во црвна темница. Не може да го гледа патот. Ова е вели табари, ова е таа истихза, ова е теа посмевање на Аллах Желешану да со овие монафици ќе дојде во суден ден, кога најпоше ќе му треба на ниве. Аллах Желешану да ни даде разбирање. Никогаш да не велиме дека ова време на сахаби. Ове сифати време на сахаби, не, не, ове денеска. Денеска. За нас, за мене и за тебе. Хузејфе слушнал еден човек, го слушнал еден човек како прави доа против мунафици. Рекол кога Аллах Желешану би ги уништил мунафици, немојме да газиме во улица од нивни тела. Ибн Тајмир рекол за мунафик, мунафикот, мунафикот е како зубаве, како една мува. Секогаш застанува на една рана. Мунафикот ги гледа маните и слабостите на верниците. И само со маните и слабостите на верниците се зема. Со некви мани и слабости не ги гледат, виш, не му е гајде, Ако Акула ибн Месуд, Бухари пренесе, реко: верникот, негови гревови ги гледат како една планина, а тој е здула по таа планина и секој момент очекни да му падне таа планина на него. Мунафикот, негови гребови ги гледа, како едно зубаве, како една мувавели, вели, дојде на негов нос и ја избака. Со негова рака, толку ја не ги гледа негови гребови. Зошто нема време да се зема со негови гребови, со негови мани, недостатоци, ноксани, се земат со маните, слабостите на другите. Се земат со маните слабостите на верниците. Копа пак по авторитетот на верниците? Зато Аллах Джелешану, му фестири ривере, зате Аллах Джелешану, 13 ајети, 13 во 13 ајети, ни ги опиша на мунафици на нас, за да ги знаеме. Ни ги даде овие сифати за да не паднеме во тие сифати и такви лоши својства. Иншал Аллах Джелешану да дајте разбирање, да ни оттрни тут кај нас мани слабости и пропусти што имаме. Да ни оттрни ако имаме некој хасле, ни некој дел на нифа, И на сите верници Аллах Желешан да, го, да ги очисти од ова својство. Зашто ова својство го носи во пропаз верникот. Ова својство каде го носи во суден ден, иннел мунафикина фи дарки асфали мине нар. На вистина, мунафиците ќе бидат во најглабокото, во самото дно на Джехеннем. Иншалла Аллах Желешану да попре ситуација на муслимани во целиот свет. Да врати до на углед, позиција и дереже на муслимани кои му доликуват. Али Аллах Желешану нема да попре ситуација на еден народ се додека тој сам не се поправи. Се додека ние не посакаме да се поправиме, Аллах значи Желешану нема да поправи наша ситуација. Ова треба да го знаеме. Самите треба да почнеме да се поправаме. Самите треба да почнеме да бараме од Аллах Желешану да ни оттрани некои од наши мани, слабости и пропусти. Елхамдулилlah, уште се научаме во овој месец, како кажавме преска, шанса голема да бараме од Аллах Желешану да не попре. Секој еден од нас да попре наше бол, болно срце, ако е наше болно срце. Зашто само Аллах Желешану може да го попре наше срце. Никој други не може да го попре, али ти треба да сакаш за да ти се попре твое срце. И Аллах Желешану да олесни во места каде има војна, каде муслимани се под мака, под темова, под искушение. Секој ден се лета муслиманска карта. Секој ден верниците и верничките се во искушение. Денеска ми не осетвиме, али верникот треба да осетви како на негово тело да е таа болка. Најмолна време тоа, во овие последни 10 дена, значи овие што остана во овие последни 10 дена, Allah da popre situacija, voseli o tome. Subhanak Allah, bihamdik, nešanak, la ilahi, nam, da nastavljamo, Allah da vidi.